Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Sljedeći hadis, nećemo znači, e, e, da dava, znači mi da odmah napomenu, znači mi, se, e, mi, mi govorimo o ovaj, komentaru hadisa koji su spomenuti, da ne dodajemo mesele posebne. Iz drugih knjiga, iz drugih oblasti, predmeta dodavat ćemo, dodavat ćemo druge mesele koje su vezane za ove propise. Sljedeći, sljedeći hadis, Sljedeći hadis govori, ili više hadisa, e, sljedeći hadis govori, dođe 161. hadis, e, govori e, o zabrani, o zabrani naricanja, nad umrnim zabrani kidanja odjeće, odizanja glasa, <clears throat> šišanja, načela i tome slično. <clears throat> An Ebi Musa, Abdullah ibn Qajs, radijallahu anhu ana rasulullah sallallahu alejhi ve sellem bari'a min as-saliqati wal haliqati wash-shaqqa kaže Allahu poslanik e, kaže od Abu Musa misli se od Musa al-Sharia Abdullah ibn Qaisa radijallahu anhu se prenosi da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bari'a da se odrekao tri vrste osoba Saliqa, Haliqa, Shaqa. <clears throat> odmah ćemo ovdje presu, u naslogu hadisa, ovdje autor Maktisi navodi, kaže, kada mu sannifu esaliqa, jednu pojašnjava od ove tri vrste, kaže, ele ti terfe u saute hajnza musive, kao ona kaže, koja podiže glas, koja podiže glas pri, prilikom nekog e, musibeta. To je glas u smislu, u smislu negodovanja, žalosti. Pojašnjenje za sve tri osobe koje je došle, salika, halika i šaka, koji se odriče Allahu poslanik, koji se odriče Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači salika, kaže to je osoba koja, a, koja podiže glas a, prilikom de, a, kada se desi neki musibet, odnosno misli se da nariče, da nariče i nabraja stvari zbog musibeta žalost koji je zadesio, zadesio. Halika ona koja se ošiša na čelavo, osoba koja se ovde ovde došlo u ženskom rodu, da, da uglavnom zato što je najviše to radi žene haliqa, znači ona koja ošiša svoju kosu, e, kao, kao vid reakcije za musive smrti koji se desio, desio od nekog njeni bližnji. I treća e, šaka, a to je ona, kaže, koja pocijepa, poderi svoju, e, svoju odjeću, svoju odjeću kao vid reakcije kao vid reakcije na to što se desilo na, na, na Allahovu kader i odredu što se desilo taj musibet. E, Spominjemo ovdje još jedan hadis, pa ćemo navesti komentar. Kaže An Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu, An je nebi sallallahu alaihi sallam kao. Od Abdullah ibn Mesuda se prenosi da, da je vjerovijesim sallallahu alaihi sallam rekao Lejse minna men darabel hudud wa šakal džujub wa da'a bi da'aval džahilije. Nije od nas onaj kog uh, udara se darabel hudud ko se udara po, po licu, po obrazima. Ko se šamara prilikom musibeta. Ovdje se odnosi na situacije smrti, dešavanje musibeta i smrti. O šakal žujub, ko pocijepa, a, bukvalno, prirodno deno, znači po, ko pocijepa svoje džepo, odnosno pocijepa svoju odjeću, podere svoju odjeću, kao vid žalosti reakcije. O da'a bi da'va džehlije. I kaže, da'va da'va džehlije, izgovara riječi, dovi, moli, izgovara riječi koje se izgovarale u vrijeme džahilijeta, a ovdje su stvari misli e, izražavanje e, žalosti, izražavanje žalosti, reakcije e, zbog musibeta, smrti koje se desi unutar familije, odnosno od bližnje rodbine, misli na ricanje za umrlim. Da, džahilije misli su na ricanje za umrlim. U smislu, znači, primjeri toga, ovaj, možda neko nema pojma o čemu se to radi, možda nije prisuo takvim, a onaj koji je prisuo, vjerojatno zna na što se odnosi, ovaj, da imamo situacije, oni koji ili ne poznaju šerijat, ili oni koji poznaju, ili poznaju, ali ne, ne drže se ovih propisa, ili kod nemuslimana, a, e, a, e, primjeri ovakvih ovih reakcija e, za musibet smrti koji se dosi, desi unutar porodice za umrlog, je to znači da, da rade ove stvari, znači da se ili da se podigne glas, da se, da se uh, e, e, uh, priča u kontekstu toga, ono, eto, ovaj, kako im je otišao ovaj, neko bez koga ne mogu da žive, kako im je upropastven život, kako ćemo mi bez njega, i tako u tom kontekstu te riječi, uh, ili ono da kaže, pa što, što baš njega, što on, što i tako te ovaj, poznate vidovi reakcije za, za, za musibet smrt nekog, nekog drugog. Gdje se u stvari uglavnom to vraća na na a, reakciju na Allahov kader, na Allahov odredbu da neko umri. A, a mi znamo jel ovaj a, mi znamo sa strane šerijata dušan bude potvrđeno kako bi stvari mu'min trebao da reaguje. Kako bi mu'min trebao da reaguje, kako da se on ponaša mu'min mu'minka, kako da se ponašaju prilikom musibata smrti unutar porodice. Kako da reaguju, na koji način. Doći na to pojašnjam da, da ode na izrazim s temi. Znači, ovaj hadis, e, ovaj hadis, znači, govori, ova dva hadisa govori, znači, o onome što je došlo, e, došlo od zabrane neispravnog ponašanja e, riječima i dijelom prilikom, prilikom smrtnog slučaja unutar, unutar porodce od nekog bližnjeg. A u stvari osnova je tu da se držimo ono, kao što došlo u tekstu hadisa, lillahi ma ehade, lillahi ma a'ta. Allahu pripada ono što je uzeo, koga je usmrtio, volehu ma'ata i njegovo ono što je dao. Allah će ono dadne nam dijete od Allaha i dijete. Uzne nam, uzne nam roditelja, uzne nam dijete od Allaha, svakako je Allah dao to dijete. Osnova je tako muslima da gleda. I, e, mudrost je velika u tome kada Allah Žešanuhu dadne ti iskušate sa, sa djetetom ili ti oduzme nekog najmilijeg. Mudrost je velika u tom smislu da se ispitaš ti kakav si u svom ponašanju kako se ponašaš e, a, a naravno a, musliman treba da nauči kako da se ponaša ako je pogrešno odgojen i pogrešno ima praksu pogrešan običaj tradiciju a, e, treba da nauči šerijski kako da se ispravno ponaša u takvoj situaciji I o tome govori ovi hadis i spomenut ćemo neke druge, uh, druge šarijetske tekste koje, koje ukazuju na to. Pa ona je, znači, Allah je ono što je dao i ono što je uzeo. I u tome velika mudrost i kad daje i kad uzima a, a pametna, punoljetna osoba, musliman, ima, ima način, propis kako da se ponaša. Pa onda kad dođemo u praksi da se desi, da se neko pobuni protiv Allaha Đelešanu, zbog ovog što se dešava, od Allahov kadera, davanja i uzimanja. Kad se pobuni protiv toga, znači onda nastaju ovi prekršaji ovde. A to da Allah Đelešanu e, daje i da uzima Eh, u tome velika korist i mudrost, odnosno uh, Allah, na Allaha se vraća pravda. Allah Žešanu nije nepravidan ovo. I uh, ne može se pripisati Allah Žešanu da, da, da se tim nanosi nekakav fesad, nered, nepravda zbog, zbog toga što Allah Žešanu daje ili uzme. Ovdje pogovore, ovdje prvenstveno govorimo znači, na, na smrt najbliži. <clears throat> pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovim hadisom pojasnio da onaj ko se naljuti, ko se razočara, razljuti na Allahovu odredbu kada uzme nekog od, od, od bližje familije. Kad se neko razljuti, kad se neko naljuti, e, da je u stvari to vid, e, vid znači, pogrešnog, neispravnog, zabranjenog ponašanja. Da je to u stvari, da je to u stvari bila praksa oni koji, e, koji nisu na ispravnom putu, znači oni koji su znači, u džahilijetu, koji izdvajaju, e, koji se naljute, e, koji se naljute Allah Žešanu, naljute se na njegov kader, zbog ono što im Allah Žešanu iskuša sa, sa nekim bližnjim. Pa, pa zbog toga, znači, ponašaju se, znači, ne, ne drže svoj nefs pod kontrolom, a što se naziva saborom, u musibetu, um nisu zadovoljni sa Allahovom odredbom, e, ne, ne, ne traže nagradu u tom u, e, u ponašanju kako je propisano. E, čak u hadisu ovdje je došlo da, da, je, da je Allahov poslanik sa Allahom sredom, odriče se takvih ljudi. A to su ljudi koji, ima, koji su slabog imana. I ako sastavi tome, ima i slabog imana i ima i džehl kod sebe, znači to je musibet na musibetima koji znači u takvoj situaciji kad se, kad se desi neki musibet unutar porodice koji koji iskažu iskažu znači e, sržbu, ljutnju, nezadovoljstvo riječima u smislu naricanja ili dijelom, a to u stvari da cijepaju odjeću, da šišaju kosu i, da, e, i tome slično. A to su običaji džahelijeta. To su radili ljudi u predislamsko doba. Tako su regali. To imamo raširjeno u drugim nemuslimanskim a, e, tradicijama i tradicijama i praksama a, e, prilikom dešavanja smrti. Ispravno je da momin, da musliman i muslimanka kada zadesi musibet smrti, da se predaju Allahove odredbi. Da se predaju Allahove odredbi i da kažu inna lillahi wa inna ilaihi rađi on kao što je u Kur'anskom majicu suri Bekara. Inna lillahi, mi smo Allahovi i njemu se vraćamo. Znači, Allah Žešanu nama dao život da Allah nije htio ne bi ni postojao. Njegovi smo i njemu se vraćamo. Od njegove fadla kada dadne život, od njegovog je prava da nam oduzme život. Kada on hoće kako hoće. I u nastavku ajte u drugom ajetu ulajke alejhim salavatu mir rabbihim wa rahme. Znači oni kada se desi musibet pa kažu inna lillahi wa inna ilaihi raži on, mi smo Allahovi i njemu se vraćamo, mi svakako pripadamo Allahu. On je uzeo ono što je njegovo, svakako. Kaže, ulajke alehim salavatom i rabihim. E, to su oni koji imaju salavat od svoga gospodara i rahmet i milost. Salavat dovu. Znači, to su oni koji se mogu nadati Allahove, Allahove, dovi, Allah šanu, znači, da Allah šanu i, znači, prihvati to, to njihovo ponašanje. I da se smiluje. Ulajke humul muhtedun. Oni, to su oni koji su na, uput, na pravom putu. Koji se tako obhode prilikom usibe i tako. Uglavnom, ovaj hadis, ova dva hadisa, pardon, ukazuju na zabranu, zabranu tesehuta, a tesehuto za ljutnje, e, opiranje, nezadovoljstvo sa Allahovim e, bolnim kaderom. Kad Allah što nešto odredi, a nama je bolno što se dešava. Sa ispoljavanjem naricanja ili sa, e, sa tim nekim fizičkim djelovanjem u smislu šišanja, cijepanja, odjeće i tome slično ili kao što ima praksa negdje uzmu ovaj sjedni na koljene, uzme, uzme zemlju prašinu, sipa sebi po glavi. Ili razno razne reakcije, neko dođe, reagoje i udara šakom u zidu, vrata, u prozore, pa pocijepa krv ide i tako kao da, da iskaže svoje nezadovoljstvo. <clears throat> u hadisima oba hadarisa je došlo zabrana e, slijeđenja e, džahilijetskih običaja džahilijetske znači, običaje koje su spomenuti ovdje, koji su nazvani da je to da je to dava džahilije, znači ponašanje džahilijetsko prilikom musibeta i belaja. Također hadis kaže ukazuje na to da su ove djela i ove riječi od velikih grijeha, min kebair. Što su, šta je dokaz da su ovo veliki grijesi? Tebrru mine, mine nebi. Zato što je poslanik odrekao se tih ljudi koji se tako ponašaju. A ne odriče se, Allahu poslanik sa svem, od nečeg što je mali grijeh. Nego za, za, zbog nečeg što je velika i krupna stvar. Što je velik prekršaj. Abdul, Abdullah Besam dodaje ovdje vrlo bitnu stvar, a to je da, kada već govorimo o tim stvarima koje su zabranje, da znamo da je dozvoljeno, da nema smetnje da se iskaže tuga i plakanje za umrnutu. To je dozvoljeno šerijetski. Da to u stvari narušava sabor na Allaho, na, za, za Allahovim odredbom. Ona koja se desi prilikom uzimanja i umiranja najbližih, najdražih. Znači, dozvoljeno je biti tužan, dozvoljeno je pustiti suzu. Poslanik sallallahu alaihi sallam bi znao zaplakati. Znači, ono je dosim hadizma, da bi pustio suzu da mu potekla iz očiju za, za, onog, za, za onih koji su umrli, njegovi najbliži. I rekao bi, la ne kulu illa ma yurdil rab. I rekao bi, nećemo reći osim ono sa čime je zadovoljan gospodar. Čak neki učenjaci kažu da je mu stehav da se pusti suza. Da je mu stehav pusti suza, jer to u stvari govori o tvom rahmetu, tvojoj tvoj milosti. Govori o tebi, da imaš srce, da imaš dušu. <clears throat> znači, da ne zaboravimo, znači, izuzetak tome, od ono što je dozvoljeno od šaljenja i reakcije za umrlim je, da, da se, znači, da se osoba prepusti tugi, da, da je nil, znači, da bude tužna zbog toga da je pogodi tu osobu kad odi neko najbliži i da, da se plaći. A naravno da se ne ide u krajnost ni u tome. A onda ovdje dodaje Abd Abdurrahman uh, Abdullah Besam, dodaje uh, dvije fajde, dvije korisne stvari. Ovo je ono, ono što ukazuju hadisi. Nadam se da je jasno da ne treba to ponavljati više puta. <clears throat> Kaže, prva stvar, to je da je uh, da u stvari da osoba koja ima jak iman u Allaha Đelešanu i da ima lijepo mišljenje o Allahu šanu i ono što je pripremio nagrade svojim robovima. Kaže to je zillun zalilun je vilehi kullu men e, lefetat hu sema, e, sema imul hajati muhriqa. Kaže to je uh, hlad, hladovina u koju se može sakriti uh, svaki mu'min kome se dešavaju određeni musibeti belaji u životu koji, koji ga izgaraju. Koji su bolni i teški za njega. Znači, u jakom imanu i lijepom mišljenju Allahu Želešanuhu osoba nalazi, a, e, nalazi znači, odušak. Nalazi zadovoljstvo i sigurnost u onome što je došlo od Allaha Želešanuhu. I nada se nada se nagrade od Allaha Đelšanuhu koja je pripljenjena onima koji saburaju koji saburaju na onome što se dešava od unjalučkih iskušenja i musibeta. E, I zato je poznata ona izraka koja se prenosi, kaže Men arafellahe hanet alihi musibetehu musibetuhu. Onaj kaže ko zna Allaha, onaj ko zna za Allaha, znači ko vjeruje Allaha Đelšanuhu koji ima lijepo mišljenje o Alžišanu, predanje njegovom kaderu i sve u tom kontekstu, spoznaje Lažešanu istinskom spoznaju i zna što smo na Dunjalu koji šta nam je cilj, gdje ćemo završiti i zna propisa Allahove vjere i zbog toga ima jak i veliki iman i zbog dobrih dijela koji čini men arafel ako zna Allaha kaže hane talih musibetuhu kaže musibeti belaj kojima se dešavaju oni budu lagani, podnošljivi podnese i lahko ne ostavi traga na njemu. A vi znate, ja sam vama ovaj, govorio šisto, onaj, da, da musliman a, e, koji je predan Allahovom kaderu i zna za Allahov kader, da je to, a, e, a, e, da je to jedna vrsta psihičkog a, u, ublaživanja musibe tako ima se dešavaju. Znači, osoba koja zna da se ne može ništa desiti bez Allahove odredbe, da se okrene na opačke, da pokuša da uradi što god da uradi, dešće se ono što Allah odredio. Ne može se to izbjeći, kad se već desi. Dušnost ne znamo. Takva osoba, takva osoba, znači ona, ona ne dođiljava stres, niti, niti, niti kakav udar psihički koji ostavi trag u njegovom životu. Za razliku od, od nemuslimana, I čak su neki, e, neki autore, neki pisci, neki učenjaci pisali o tom kroz historiju kod muslimana. Da je kader, u stvari, vjerovanje u kader, u stvari jedna od najvećih, e, najvećih ti psihički ublažavanja musibete belaje koje se dešavaju. A on se dešava, nemojte biti da samo nama dešavaju belaje. Prije se znalo desi, znači, da najđe određene bolesti, e, poput kuge ili, ili, ili sliče neke ovaj, velike zarazne bolesti koje pokose određena mjesta, gradove. Ratovi gdje su uništavali, znači, kompletna generacija, ljudi, narodi i tako dalje. Znaš što se dešavalo? U vrijeme kada su, kada su muslimanske zemlje bile jake, kada postoje hilafe, kada su imali snagu, znači musibet i belaj se dešavali muslimanima. Međutim, eh, kako se to desilo, u vremenu kada su muslimani eh, bili uvjeri, držali se vjeri, Znači, e, to što se njima dešavalo, on su to uzimali, da je to od Allahov kader. Allah što dao? I kaže, alhamdulillah. Allah zna o čemu je mudrost. E, ono kad kaže, jel, nekom se mjesto gdje su došli pobijeni. Nepravedno pobijeni ljudi. Alhamdulillah, šehidi kod Allah što Allah što ubrzao, hoće da, da ih vade u džennet. Dođe neki musibet, belaj, dunjalički, iskušenje, ovo ili ono. Ljudi ostano živi, tako dalje vrati ih Allah Đelešanu kaže alhamdulillah. Allah Đelešanu pozorio na sebe da se vratimo, da ostavimo harama, da se vratimo Allahove vjeri. Mumin uvijek u svim belajima i svim sušenjima uvijek može, e, može naći e, ono što je pozitivno i hajer u tome što mu se desilo. Bilo kakvim musibeta. I to potvrđuje hadis koji bilježi Tirmizi u svome džamiju. Kaže, ađeben lil mu'min. Čudna je stvar mu'mina. Ne kaže muslima, nego mu'mina čudna je stvar mu'mina. Inna amrahu kullahu ađab. Uh, sva, sva njegov, njegov život, čitav njegov život je čudan, čudna stvar. In esabetu sarrau fe šekar. Kaže, ako ga zadesi neki hajr, nešto radost, što ga obveseli. Fe šekar. Kaže, pa on bude zada. Zahvali se Allahođe Lešanu. Kaže, hvala dragom Lešanu, dao mi ovo. Zahvali se, šukr ide i riječima i dijelom. A hamd ide samo riječima. O tome smo govorili. Kane hajren lehu. Znači, ako tako ponaša, dade si ga musibet, kaj sabetu, znači musibet u hajru. I to je musibet, znači, desi se nešto što te, što te obraduje, što ti da, što te obveseli, znači, od dunjaločki blagodati hajrata. I on bude zadovoljan s time, i riječima, i dijelom. Znači, radi ono sa čime je Lašanu zadovoljan. Kane hajren lehu, to bude hajr za njega kaže vojne sabetu darra'u fe saber. Ako ga zadesi musibet, darra'a, neko, neke neimaštine, nekog belaja, oskudice, smrti, e, bilo kojeg vida musibeta dunjališkog, fe saber i sabura na tome. Kane hajren lehu, opet u teme njemu hajren. Volej se dalike illa lil mu'min. Kaže, to nema osim kod mu'mina. Ovo je zanimljiva stvar ovdje, e, ovaj, da su ovo stvar prođe, kaže, ovo se ne dešava osim mumne. Kako se ne dešava mumne? A ja, vjerojatno se sjećate, ja sam vam govorio, znači, ovo slično stvar ovdje što je došlo da, e, u tekstu Hadisa, spominje i Omer radijallahu, prenosi hodnik poznata izreka. Obično spominje kad se govori ovaj, o kader. Izreka od Omer radijallahu da bi rekao, meni je svejedno, meni je svejedno sada, da li će me zadesiti e, ne, neka blagodat, musibe da mi se desi u životu, nešto da mi ide, ide onako što ljudi vole da mu se dešava, ili da me zadesim nusibet i belaj od nemaštine, od, eh, od smrti, od iskušenja, od ratova i ovog i ono. Mene svijedno šta se desiti. Kaže Omer Adelan. Čudno je tu gdje će čovjek da me svijedno. Obično ljudi vole da mu se dešava ono čemu je hajr, čemu je nusibet, nešto što će ga obveseliti, u čemu je radostan, sretan što ono kaže kod nas. A da kaže se dešavaju nusibet i belaj, iskušenja, da, da, da budeš time zadovoljan, da ti sve jedno, to se djetko možemo naći praći, osim kod mu'mina. Znači, pravi mu'min, on ne zna u čemu mu je hajr. Odnosno, zna da mu može biti hajr jednom i drugom. I da jedno i drugo može biti iskušenje. Kad te Allah žena iskuša blagodatima, dobrom suprugom, dobrim poslom, dobrim stanom, dobrom kućom, dobrim autom, tu su mu sibe dozbelaje. Čovjek toga nije svjestan to te sve može odvesti sa pravog puta. Kao što te može i neimašina, musibet, belaj, bilo koji iskušenje dragi, može te odvesti sa pravog puta, ako ne znaš se nositi sa time. Jedno i drugo može biti belaj za tebe. A jedno i drugo može biti hajv za tebe. Zadesi te hajv stvar, blagodate, zadesi, a ti sve točiš na lahom putu. Sve radiš za lahom vjeru i postavi, bivaš sve bolji i bolji vjernik. Sve više si predan, Allahove vjeri sve više radiš i daješ za Allahove vjeru. Sve što više imaš od, od dunjaluka. Od blagodati dunjaluka. A e, tad je hajr za tebe. Obrnuto, dešavaju se musibeti, iskušenja, ne ide ti ovo, ne ide ti ono, a ti na tome saburaš i zadovoljan se time i izvlačiš i toga, iz toga izvlačiš što možeš više hajra i sve te više vraća vjeru. I to je veliki hajr za tebe. I onda, naravno, kada se ovako musliman ponaša jednoj i drugoj situaciji, njemu svijetu šta se desiti svejedno šta se desit, jer u stvari on je, njegova snaga imana i vjere ga već pripremila na to. Zato Omer Radeno tako kaže. Meni svejedno šta će biti. Hoće mi desiti iskušenja Belaji ili će mi se desiti neko, e, neki, neki blagodati da me oba svudnjalički. Vi znate da Omer Radila, on kad su, kad su, kad su počela osvajanja islamska za vrijeme njegovog hilafeta, kad su muslimani počeli da, da napredu prema, da oslobađaju Irak i Šam, I kad se otvorili putevi prema, per, e, prema Perzijancima i muslimani dobijali bitke i, i onda došli iskušenja Dunjaluka i Metka. Puno, puno ratnog plina bilo. I zabrani Omer dvije godine da se vodi džihad. Ne ima više džihada. Što? Po nas bilo očno obrnuto. Ono. Da, još. Kad nas je krenulo da idemo. Ne, Omer je zabran. Dvije godine nema džihada. Što? Što? Kaže, evo fitna za muslimane. Dunjaluk je fitna za muslimane. Tako da govoriš na hadisma. Mel fakru ahša alik. Ja se ne, kaže, poslanik, hadis mu tefakon, ja se ne bojim siromaštva za vas. Nego se bojim dunjaluka. Da vam se otvori dunjaluk. Pa da se onda natječete zbog dunjaluka. I zabranio dvije godine se ratuje. Iz kog razloga? Da ne bi muslimani došli u fitnu zbog dunjaluka. Jer zaista donjalo fitna, znači uh, uh, u smislu blagodati koji dođu od donjalskog života, on znaju biti fitna. Znači, osoba popusti u, popusti u razumijevanju, shvatanju, praktikovanju vjeri. I ne bi nastavio živa da nisu Perzijanci prvi napali. Nakon dvije godine oni počeli kao, evo, sad ćemo mi da uzvratimo Osmanu jer su nam uzeli nešto iz Iraka, su nam odjeli od njega, sad da i napadnemo. E onda kad su već napali, šta će drugo onda Omer poslao ponovo i, i osvoje na Perzijan. A to u stvari govori koliki je fiqh e, imao Omer radi Allahana razumijevanja vjere i koliko je pazio za stanje muslimana. U stvari, koliko blagodati, dunjaličke blagodati mogu biti iskušenje za muslimana. A ono najveći problem kad, kad imamo praksu kod nas, niti imamo dunjalka, znači niti imamo dunjalka, a slomišmo se za dunjalk, zbog toga što slomišmo dunjalk, nemamo ni ahireta. I onda izgubiš i na jednom i na drugom polju. A istovremeno si onda musliman, istovremeno si Allahov rob, a u stvari gubiš i na jednom i na drugom polju. E, drugu fajdu koju ovdje spominje Abdullah Besam, a to je, kaže da je mezheb ehlu sunnate vla džemata, da musliman ne izlazi iz islama sa samim činjenjem grijehova, pa makar bili veliki, poput ubijstva druge osobe nepravednog ubistva, namjernog ubistva, nepravednog druge osobe. Samim tim se ne izlazi iz islama. Zašto ovdje na ovom mjestu uh, spominjemo, uh, uh, zašto ovdje nave ovu stvar? Zato što ovdje u hadisu došlo u ovom drugom hadisu, čini mi se, jeste, u drugom hadisu kaže leji se minna, nije od nas. Znači, došlo je u hadisu, nije od nas men darabel hudud ve šakal džujub. Nije od nas onaj ko se lupa, udara po licu, šamara se prilikom usibeta pa i belaja, o šakal džujub i cijepa svoju odjeću, kao reakcija na musibet, na belaj. E, tekst su Adisa došla, lej se mina, to znači nije od nas. Šta znači nije od nas? Nije od nas muslimana. Znači, doslovno, bukvalno razumijenje, nije od nas muslimana. A onda kaže, imamo drugim šerijskim tekstovima, u drugom kontekstu gdje se, gdje, e, gdje se iz e, vanjskog razumijevanja, bukvalno razumijevanja tekstova, razumije da osoba neko djelo koje radi ili ne uradi, da je izašla iz Islama. E, u prvom hadisu ovdje spomenuto kaže Berije, da je Allahu poslanik odrekao se salike, halike i šake. Znači ona koja cijepa svoju, koja podiži glas, ona koja, koja brije, šiša svoju kosu načelavo i ona koja cijepa svoju, koja cijepa svoju odjeću. Ako, je, ako se odrekao, to znači kao da nisu od njega. Odrekao se. A onda imamo tekst u Adisa, la yumin ahadom hata yuhibili ahihi ma yuhibili nefsi. Nije, la, la yumin ahadokum. Neće biti neko od vas vjernik sve dok ne bude volio svome bratu ono što voli samo sebi. Pa onda imamo hadis. Wallahi ja la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Tri puta. Tako mi Allaha. Nije vjernik. Tako mi Allaha nije vjernik, tako mi Allaha nije vjernik ko men la ya'minu jaruhu bawa'iqahu. Kaže, čiji komšija nije siguran od ezijeta svoga komšija. Ako komšija tvoj nije, nije siguran, i miran od tvog ezijeta ili riječima ili dijelima ili uzimanje materijalnih sredstava za tu osobu koja to čini kaže la jume tako mi Allaha la juminu ne vjeruje, nije vjernik, nije vjernik tri puta znači nije vjernik, šta će biti ako nije vjernik također hadis la jezni zani hine jezni vahu va mu'min kaže ne, e, ne čini zinalog bludnik dok zinaluči, dok bludniči, a da je mu'min. Znači, nije mu'min dok bludniči. U toku čina zinalka, on nije mu'min. Razumiješ, znači da, je, da nije mu'min, znači negiram se ima. U, u nastavu kad se spominje to onaj koji pije alkohol i koji još ima no, zinalog, pijenje alkohola i šta još? Koja treća stvar spominjete u tekstu Hadisa? Gdje je zanegiran iman. Hadis mu tefko na liju. Jes, men jesir, men kra, ko krade. Svovi hadisi ukazuju po, po vanš, vanjskom značenju da, da ove osobe nisu mu'mini. Kao da su izašli iz islama. Kako onda razumijete je širijski tekstove? <clears throat> Ja imam i drugi vezan za, za ove tekstir teme. Men kale le mu'mini ja kafir, ko kaže muslimanu o kafire, faqad rađa ila ehadihima. Kaže, onaj ko kaže za mu'minu, o kjafire, ta se riječ vraća na jednom od njih. Kako jednom od njih? Znači, ako nije onaj ko vam rekao da je kjafir, nije kjafir, vraća ono koji je rekao da je kjafir. Znači, onaj koji rekne drugoj osobi da je kjafir, a ova nije kjafir, oni postao kjafir. Tako se može razumiti za hadisa, tako? <clears throat> Ili hadis mutefkun alihi, kaže e, se e, se babul se babul muslim fisk vrijeđanje muslimana je grijeh kaže wa qitaluhu kufr a borba protiv muslimana je kufr ili hadis mutafko na lehi la terđu badi kufara jadribu bada kmrkabe bad nemojte se poslije mene vratiti u stanje kjafira jedni drugi jedne drugi udarate po vratu jedni drugi ubijate da muslimani jedni drugi ubijaju. Nazvano je to kufrom, da se vratiš kuf. Kako razumijete sve te širijaske tekstove? A takvih hadisa ima još, nije ti dan redom sve. Kako razumijeti te hadise? Ovdje nisam svjesno navrljen, spominjem hadis vezan za ostavljača namaza, jer ako njega ima poznato razilaženje, ako ostavljača namaza poznato razilaženje, da li se tretira ostavljača namaza a, a, po tekstu hadisa da je izašao iz slama ili nije poznat razilaženje. Pa njega na stranu. Ali oni koji dokazuju da ostavljač namaza nije kjafir, dokazuju s ovim hadisma. Što? Zato sve ove situacije što su ovdje spomenute, one ukazuju da ta osoba nije kjafir izašla iz slama. Ni zbog prilikom smrti. Ako se udara po licu, cijepa svoju odeću, nariče i smijava se tuđim porijeklom, ne želi svome vratiti ono što želi samo sebi, e, čini je zijet komši svome, čini zinalog, krade, pije alkohol, sve je došlo da negiran imam toj osobi koja to radi. Složi slučenjaci oko ove osobe da nije time izašli s vama. Osobi jednom slučaju, koji je? Da ohalali ovo. Osoba koja ove stvari radi i ohalali izašli s vama. Pa jedno od tumačenja je to da su ova hadisi mogu, ovi šarijski tekst, mogu se shvatiti da je to kufr koji izvodi islama. Kad? Kad se ovo halali, sve, sve hranje koje je zabranjene, osoba halali radi. Time izašli islama. To je jedno tumačenje. Drugo je, nije ohalalio radi ove harame. Kako onda razumijete ove širijski tekstove? Jedno tumačenje, razumijem ti širijski tekstove, da je to vaid šedid, da je to prijetnja. Strašna prijetnja i upozorenje da te da su to veliki krupni grijesi, da ne smiješ raditi. Jer se prijeti kao da si izgubio iman, odšao kufr. Znači, jedno je razumijevanje da je to prijetnja. Drugo razumijevanje da u stvari sa takvim tekstom se želi u stvari da se upozore musliman da to ne smiju raditi. Da se uplaši. Da se uplaši, da se zaplaši time da ne smiju to raditi. Jer ako to uradi, jer ako to radi, Znači, kao da su došli u stanje, e, znači, e, činiti to dijelo kao dijelo ono koji nema imana, koji, koji se ponaša kao kjafir, koji nije od muslimana. Jer u tekstu ga došlo, kad nije od nas, ko se udara po licu i ko cijepa svoje odreće prilikom smrti neće. Nije od nas, šta znači nije od nas? Znači, e, ne radimo, mi musliman to ne radimo. Kad to radiš kao da, ni, kao da, ona, kao da radiš neko ko nije od muslimana. Ne, nisi izašli iz islama, nego ponaša se tako kao on. Ili ono u hadisu. Nemoj se vrat nakon mene u stanje kafira da jedni drugi ubijate. Kako u stanje kafira? Kad jedni drugi muslimani ubijaju, ponašaju se kao kafira. Oni nisu kafiri, ali se ponašaju kao kafiri. To je dijelo kafira da jedni drugi ubijaju. Musliman to ne smije raditi. I tako sve jedan ovaj hadis. Kad kaže za zinalčar, dok čini zinaluk, dok čini zinaluk, kaže on nije mumin, nema imana. To znači tako mu je iman opao, tako je iman opao kao da, kao da je kafir. Jer je došao tako, zbog slabosti imana došao tako stanje da može da čini zinalog, da pije alkohol, da krade. Znači, spa, to, toliko mu je opao iman, ili, znači, to dijelo koje radi, radi neko koje je na stepen ono koji nema imana. Znači, na stepen ono koji nema imana može raditi samo koje radi to dijelo. A, a to u stvari ovako tumačenje, to se zove tevil, da se ne uzima po vanjskom značenju, nego da se time želi, želi nešto drugo, da se upozori na to djelo, da se zanegira to djelo, a, da se zaplaši, ili solucija, kad smo rekli na prvo, ako se ohalali to djelo, onda može izvesti iz islama. A, a, a onim tekstovima u kojima je došla riječ spomenuta kufra, od kufra su dvije stvari, narisanje nad umrlim i e, ismijavanje tuđim porijeklom. Ili e, ubijanje, borba protiv muslimana, ratove protiv muslimana je kufr. To je tekstom hadisa došlo. Šta to znači kufr? Kufr inače znači kefere. Šta znači kefere nešto? Prekriti, gata, prekriti nešto. Znači, kad radiš neko djelo, ova djela koja spojite ovdje, kad je radiš, kao da si prekrio, šta si prekrio? Svoj iman, svoju vjeru si prekrio. Kao da nema vjeri. Tako ponašanje priči samo kafir, koji nije musliman. Znači u prenesenom značenju i čak i jezičkom značenju ima to smislo. Uglavnom, e, ispravno razumijevanje, e, zato ovdje ospojino, e, ono čemu je ehl sunnava džema, na čemu nisu, znači, ni haridžije, ni muatezile. A to je, znači, da ovaj, ovi hadisi, širijski tekst, u kojima je došlo da se za neko dijelo kaže koga radi, da nije od nas, da mu se negira iman, da mu se negira iman, da je, da je počinio dijelo kufra, da, se, da, se, da tim dijelima u stvari nije izašao iz islama, nego da, je, da se iz tih dijela razumije da u stvari da je to upozorenje prijetnje da se ta dijela ne radi. Ili da si, kao da si u tom, kao da si u stanju ono koji izaš iz islama, kao da u stanju ono koji čini kufr, ako, ako upadneš u te grije. Uh, e, uglavnom, znači ispravno ono čemu je Ehlu Sunnah džema, uh, e, da ova vrsta dijela, znači, e, znači osoba može, ako ustraje na njima, uradi ta dijela, ne pokaje se od njih, da će biti kažena kod Allah Žešana sudnjim danu, osim ako mi oprosti zbog nekih drugih dijela, dobri dijela, da će biti kažena znači, sa ulaskom u vatru, ali kad ta, zato što su umrli kao muslimane na la ilaha ilala, bit će vraćeni iz džehenema u džennet, kad prođe određeno vrijeme za ispašenje tih griha koji čine. I ovo je fino ovdje što je spomenuo na ovom mjestu, da se, znači, da se razumijeli širijski tekstovi ispravno. Ovo ko ne razumije ispravno, on upada u, u temu onog problema tekvira. Da on ne može razumjeti da može doći u nekom širijasku tekstu nazvao neko dijelo da je kufr, a da ne mora znači izašli islama. Da u nekom dijelu, da je nekom širijaskom tekstu došlo da je, da je nekom zanegiran iman, a da ostane mu'min. E zato ti izučava vjera, zato se uči. Zato su učenjaci pojasnili, zato su učenjaci sa strane akide, sa strane tirka iz određene oblasti, da bi čovjek razumio. Ako to površno razumije i nakon razumije i uči od ljudi koji to ne razumiju, naravno će upast u problem tog pogrešnog razumijevanja i onda dođe na stepen Haridžija. Ko su Haridžije? Haridžija, znači, osnovna karakteristika Haridžija je ta da smatra mu'minima samo one koji su na njegovom shvatanju i u njegovom taboru, u njegovom džematu. Ko su na njegovom shvatanju razumijevanja vjere? oni su mu'mini. Ko drugačije razumijeva, nego, mimo onog što oni razumiju, njegova grupica, bila velika ili mala, ko drugačije razumijeva, tekvi smatra da nisu muslimani. To je osnovna karakteristika Haridžija. Svijedno zbog čega tekfirio, da li zbog velikog grija ili uopšte što nije grije. Ako uzmemo kod nas dovi tekfire, zbog ulaska parlament, zbog glasanja, zbog traženja presude na Tagulskog sudu, tekfir je zbog toga. Znači, tekfir je zbog toga. Ili tekfir je, recimo, za glasanje, koje uopšte nije bilo kufra. Tekvir je zbog tog. Znači, nije upitan uopšte velike grije. Tekvir je zbog tog, znači, a onda onaj, e, e, šta je ovdje problem kod njih? Znači, smatra, ko upadne u to dijelo, postoje kjapir, a njegov, njihova skupina smatra, znači, ono koje je sa njima u grupi, smatra da je to dijelo kufra. I samo su oni mu'mini. Ko drugačije to tretira pitanje, izašli samo oni kjapir. To je karakteristika Haridžija. I po tome su oni poznati. Znači, samo ona grupa, skupina koji, koji su unutar njega, unutar njih, oni se tretiraju mu'minima. Koje mimo njih su kafiri. I zato su učenjaci savremeni rekli za, uh, za ISIL, islamsku državu. Skoro da su složni bili savremeni učenjaci koji poznavali njihovo stanje, govorili njihovo stanje, da su oni Haridžije savremene, iz kog razloga? Zato su onda bili na to stepenu. Ko je bio sa njima, tetirao da su oni ispravni, njih podržavao, ko nije bio mumin. Ko je rekao da oni nisu pravo, da nisu na ispravo odnos kada automatski tekfirli. Taman da je, da je muđahi, da je borac, da je ova, da je ona, nije bito ko je. Taman da je u kajdi, taman da je ne znam ko, samo nisi sa njima, ne podržavaš njih, ti si kjav. To je haridžijska akida. I zbog toga su e, rekli za njih da su haridžije. Zbog te karakteristike. Znači, ona koja je sa nama, koja je na našoj svata, on je mumin. Ko drugačiji svata, on je kjav. A to je karakteristika haridžijske akide. Da se Allah sačuva toga. Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam